Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Հոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի շարժան տարեգրությունը։ Լաչինի ազատագրման ռազմաքաղաքական նշանակությունը։ 2020 թվականի աշնանային պատերազմի նվիրյալներից մեկը՝ Նելսոն Բալայան։ Ռուսական խաղաղապահ զորախումբը շարունակում է առաքելության կատարումը Արցախում։ Լեգենդար հրամանատարն ու հասարակ քաղաքացին գեներալ մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Հիշատակի միջոցառում նվիրված 2020 թվականի աշտանային պատերազմում զոհված Արցախի պետական համասարանի ուսանողներին։ Խորթայի միության հերոս գեներալ քիմիկոսը, մեր համերկրացի Իվան Կնունյանցի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Լաչինի ազատագրման պատմական նշանակությունը 1992 թվականի մայիսը Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի տարեգրությունում առանձնանում է իր կարևորությամբ։ Ստեփանակերտի հարավարեմտյան մատույցներում հակառակորդի առաջ խաղացումը կասեցնելուց եւ մայիսի 9-ի Շուշի ազատագրումից հետո Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնապաշտպանական ուժերը եւ կամավորական ջոկատները ձեռնարկել են օպերատիվ ռազմական եւ կենսական կարևորության Շուշի-Լաչին զաբուխ ճանապարհի բացման ռազմական գործողությունը։ Նախ մայիսի 17-ին հայկական ուժերը վերահսկողության տակ են արել Բերթաձորի ենթաշրջանի Ծաղկաձոր, Կանաչ թալա, Մեջշեն, Հիշեն եւ Ծահող գյուղերը։ Մայիսի 18-ին ինքնապաշտպանական ուժերի կազմավորումները եւ կամավորական ջոկատները մտել են Բերձոր, ապա դուրս եկել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահման, Գորիսի ուղությամբ բացելով Արցախը Հայաստանին կապող միջանցքը։ Բացվեց Արցախը մայր Հայաստանին կապող ճանապարհը եւ ճեղքվեց Ղարաբաղի շրջափակման օղակը։ Այդ ճանապարհն անվանեցին կյանքի ճանապարհ, մարդասիրական միջանցք եւ այլ անվանումներով, շեշտելով նրա հիրավի կարևոր դերակատարությունը։ Համաձայն մարտական պլանի առաջխաղացումը պետք է իրականացվեր Մայրուղու աճ եւ ցաղ թևերում։ Գործողությանը մասնակցել են ինքնապաշտպանական ուժերի 2-րդ, 5-րդ, 6-րդ կամավորական վաշտերը, Այգեստանի, Խնածախի, Դահրավի, Ակնախպրի, Ավետարանոցի, Սարինշենի, Խարինտակի, Շոշի, Բերտաձորի ենթաշրջանի եւ Հայաստանի Հանրապետությունից կամավորական տարբեր ջոկատներ։ Միջանցքի բացումից հետո կորցրած ռազմավարական նախաձեռնությունը վերականգնելու նպատակով Ադրբեջանի զինված ուժերի հրամանատարությունը ծրագրել է խոշոր հարձակում Միջանցքի հարավային եւ հյուսիսային հատվածներում։ Հակառակորդի դեմ հարավային ռազմաճակատի գծում հակահարձակման են անցել հադրութի սահմանները պաշտպանող հայկական ստորաբաժանումները։ Դժմարտերի ընթացքում հայկական ուժերին հաջողվել է հյուծել ճշնամուն ապա անցնելով հակահարձակման իրար հետևից գրավել կարևոր դիրքեր եւ ճշտամուն ստիպել նահանջել Ղուբատլուի շրջանի խորքը։ Ընդհանուր առմամբ հարավային ուղությամբ ինքնապաշտպանական ուժերի ձեռնարկած ռազմական գործողությունները ավարտվել են հաջողությամբ։ Դրանից հետո հակառակորդն ակտիվ մարտական գործողություններ է սկսել Միջանցքի հյուսիսում, ուղղոչած լեռան ուղությամբ։ Հայաստամարտիկները հաջողությամբ հետ մղելով հակառակորդի բոլոր գրոհները եւ զարգացնելով իրենց առաջխաղացումը ազատագրել են Խրմանլար գյուղը, ապա վնասած էր Ծելմազմազակ գյուղում տեղակայված ռազմական հենակետերը։ Հայկական ուժերի կողմից ձեռնարկված վճռական մարտական գործողությունների շնորհիվ Պաստորեն ապահովել է Ստեփանակերտ-Լաչինգորիս ճանապարհի լիարժեք եւ ամտանգեր թևեկությունը։ Մինչ այդ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը գտնվում էր լիակատար շրջափակման մեջ։ Դադարեցված էր գազի եւ էլեկտրակայանի մատակարարումը։ Սնունդ, դեղորայք, ռազմամթերք, վարելիքի նվազագույն քանակ հնարավոր էր հասցնել միայն ուղաթիռներով եւ ուղևորատար ինքնաթիռներով։ Այդ ընթացքում Լաչինը վերածվել էր մակարող Արցախ Հայաստանից մեկուսացնող գլխավոր ռազմական հենակետի։ Հետևաբար Լաչինի ռազմական հենակետի վնասազերծումը թելադրված էր շուրջ 4 տարի շարունակվող շրջափակումը վերացնելու եւ Հայաստանի հետ ցամաքային կապը վերականգնելու, Արցախի դեմ ագրեսիայի օջախներից մեկը վերացնելու, պատմական արդարությունը վերականգնելու անհրաժեշտությամբ։ Լաչին բառը թարգմանաբար նշանակում է սպիտակ արծիվ։ Քրիստոսից դեռ 5000 տարի առաջ այժմյան Խաշաթաղի շրջանում եղած քարե արծվարկերբ երկու տոտեմները երկրագիտական թանգարանում համարում են երկրամասի խորհրդանիշը։ Քուր Արաքսյա մշակույթին պատկանող այս ցուցանմուշները ամենահինն են, որ վկայում են տեղանքի հայկական պատկանելիության մասին։ Արցախի համար Լաչինի ազատագրումը չափազանց կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցավ։ Նախ վերացվեց Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև 7 կիլոմետրանոց անջրպետը։ Հետո էլ առանց դրա անհնար էր շրջափակման մեջ գտնվող երկրամասի գոյությունը։ Այնինչ տեղի ունեցավ 1992 թվականի մայիսի 18-ին Սոս քաղաքի ազատագրում չէր։ Այն ազատամարտիկների կենացու մահու կռիվ էր, ցավոք ոչ առանց կորուստների։ Լաչինի բազմաթիվ ու հոգնեցունով ոլորապտույտները սակայն անկարող են զսպել յուրաքանչյուր հայի հպարտությունը։ Երբ այդ ճանապարհի սկզբնամասում տեսնում է ազատ Արցախը ողջունում է ձեր ցուցանակը։ Մինչ Լաչինի շրջանի ազատագրումը եւ Հայաստանի հետ ցամաքային կապի հաստատումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը գտնում էր դաժան շրջափակման մեջ։ 1992 թվականի մայիսին կրկին փայլատակեց հայի հաղթանակի հասնելու կամքը։ Վարդանի Անդրանիկի զավակները նորից կրկնեցին ավակների սխրանքը, կրկին ամիսն այդ պսակելով պանցալի հաղթանակներով։ Հայոց հինավուրց Բերթակղակ Շուշի ազատագրումից 9 օր անց հայք հաջազունները շարունակելով իրենց փառավոր հաղթանակը ազատագրեցին պատմական մեծ հայքի Արցախ եւ Սյունիք նահանգների միջև ընկած լաչին գոչվող տարածքը, որը ոչ միայն տարածքի ազատագրում էր, այլև ամեն մի հայի սրտում պահած մեծ իրազանքի իրականացում։ Վերագնահատելով 30 տարի առաջ տեղի ունեցած ռազմագործողության պատմական նշանակությունն ու 2020 թվականին տեղի ունեցած եւ շարունակող իրադարձությունները, հերթական անգամ համոզվում ենք, որ հայերենիքներն ապրում են հայրենասիրությամբ, դգնում դրանց պակասի պատճառով։ Հիշատակի միջոցառում Մայիսի 20-ին Ստեփանակերտ քաղաքում տեղի ունեցել հիշատակի միջոցառում նվիրված 44-օրյա ռազմական գործողությունների ընթացքում անմահացած զինծառայողներից մեկի կապիտան Նելսոն Բալայանի ծննդյան տարեդարձին։ Դերևս պատանի հասակում Նելսոնը առանձնահատուկ վերաբերմունք ուներ զինծառայության ու ռազմական տեխնիկայի նկատմամբ։ Եվ ժամկետային ծառայությունն ավարտելով պայմանագրային հիմունքներով ծառայում էր պաշտպանության բանակում։ Արցախի պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած ազնական խիզախության համար հանրապետության նախագահի հրամանագրով հետմահու ապարքեվատրվել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանանշանով։ Մերսոն Բալայանի մարդկային ու զինվորական կերպարին հանգամանալիս կանդրադառնանք բանակ հաղորդաշարի առաջիկա թողարկումներում։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախումբը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղում իր արչև դրված խնդիրների կատարումը։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների կողմից 27 դիտակետերում իրադրության շուրջօրյա մոնիթորինգ եւ կրակի դադարեցման ռեժիմի պահպանման վերահսկողություն է իրականացվում։ Նշվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գործում խախտումներ չեն արձանագրվել։ Բարեկությունը արվել Ասկերյանի, Մարտակերտի, Մարտունու, Շուշիի շրջաններում եւ Լաչինի միջանցքում։ Խաղապահ զորախմբի ինժեներական եւ սակարավորական խմբերը շարունակում են ստուգել եւ մաքրել տարածքահականներից եւ չփայտած դինամթերքից։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների անվտանգությունն ապահովելու եւ հնարավոր միջադեպերը կանխելու նպատակով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների հետ շարունակական փոխգործակցությունը պահպանվում է։ Նշված է հաղորդագրության մեջ։ լեգենդար հրամանատարն ու հասարակահաղացին։ Թիֆլիսում ծնված, Բաքում եւ Լենինգրադում ուսում առած ու Հայաստանի համար արյուն թափած այդ մարդ հարցազրույցներից մեկի ժամանակ այսպես է գնահատել իր ավանդը Արցախյան պատերազմում։ Ես առանձնապես ոչինչ չեմ արել։ Պարզապես խորթային իշխանությունն ինձ սովորեցրել է ռազմարվեստ, մարտական ու տեխնիկական բաղադրիչներով։ Իսկ ես այն 1991-ից 92 թվականներին փոխանցել եմ գործընկերներիս։ Արկադի Տեր-Թադևոսյանը ծնվել է 1939 թվականի մայիսի 22-ին։ Վրաստանի մայրաքաղաք Թիֆլիսիում։ Հայրը հայոց ցեղասպանությունը վերապրածներից է։ 1915 թվականի դեպքերից հետո հաստատվել է Անիի մայր տաճարի դիմաց Արաքսի Հայաստանյան ափին գտնվող Խարկով փոքրիկ գյուղում։ Ոստանձնել տեղի բնակչության հոգևոր հովի պարտականությունները։ 1937 թվականի Ստալինյան բռնաճնշումների տարիներին գյուղացիների հարգանք խվայելով հոգևորականը նախապես տեղեկանալով, որ իրեն պատրաստում են ակսորել, հասցնում է հեռանալ գյուղից։ Նախ մեկնում է Ռուսաստան, այնուհետև հաստատվում Վրաստանում, Թիֆլիսիում, որտեղ էլ ծնվում է ապագա հրամանատարը։ Դպրոցն ավարտելուց հետո Տեր Թադևոսյանը զորակոչվում է բանակ, այնուհետև ընդունվում Սանկտ Պետերբուրգի կապի ռազմական ակադեմիան, որից հետո ծառայության անցնում նախ Գերմանիայում, հետո Աղվանստանում, Չեխիայում ու Բելարուսում։ Արկադի Տեր Թադևոսյանի առաջին անգամ Ստեփանակերտ մեկնելը ստացվել է ավելի քան պատահական։ Իրավիճակը այնտեղ ցաներելու անհրաժեշտ էր, որ համասարանի զինվորական դասախոսներից մեկը ուղեկցեր Երևանից բժողնություն եւ բժիշկներ տեղափոխող ուղղաթիռը։ Ամբիոնի մյուս աշխատակիցները, որոնց մեծամասնությունը առանձնապես հետաքրքրված չէին Արցախի դրությամբ, հրաժարվում են աջակցել։ Այդ գործն իր վրա է վերցնում կոմանդոսը, ով Ստեփանակերտից վերադառնալուց հետո սեփական աչքերով տեսած սարսափելի տեսարանների ազդեցության տակ շտաբ զեկուցում է իրավիճակի մասին իր վերադասներին, դիմում Սասունցի Դավիթ Ջոկատի հրամանատարությանը խնդրելով իրեն ընդգրկել որպես խորհրդական։ Կոմանդոսը լավ էր հասկանում, որ ռազմաճակատ մեկնողներն ունեն կամք, հայրենասիրություն ու նպատակասլացություն։ Սրանք պարտադիր, բայց ոչ բավարար պայմաններ են պատերազմում հաղթելու համար։ Երիտասարդ ջոկատայինների բարոյական ոգին իզորու կլիներ հրաշքներ գործել միայն ձենք բռնել սովորելուց հետո։ Հենց այս համոզմամբ էլ Արկադի Տեր-Թադևոսյանը սկսում է մարզել ու սովորեցնել երիտասարդներին, որոնցից շատերը ոչ հատ երբևէ զենք չէին առել ձերքները։ 1991 թվականի հունիսին գործողվել է Ստեփանակերտ, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական ուժերը համակարգելու եւ ղեկավարելու։ 1992 թվականի փետրվարի 24-ին ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի որոշմամբ նշանակվել է նորաստեղծ ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար։ 1991-ից 92 թվականներին Տեր Թադևոսյանը ղեկավարել է Տողի, Սարիշենի, Մարտակերտի, Օջալուի, Հադրութի եւ ԼՂՀ այլ բնակավայրերի ազատագրական ու ինքնապաշտպանական մարտերը։ Լեռնային պայմաններում վարպետորեն կրվելու համար Ներաղվաստանում նրան անվանում էին Լեռնային Ալվես, իսկ Արցախում ազնական քաջության եւ հրամանատարական օժտվածության համար ազատամարտիկների եւ խաղ բնակիչների շրջանում ստացել է կոմանդոս պատվանումը։ Կոմանդոսի հրամանատարական գործունեության գագաթնակետը դարձավ հարցանիք լեռներում ռազմագործողությունը։ Այն կազմակերպվեց եւ իրականացվեց բարձր ռազմական արվեստի բոլոր կանոններով։ Երբ Արկադի Տեր-Թադևոսյանը նշանակվեց այլ պաշտոնի, ազատագրված էին Տողն ու Շուշին, լրացված էին Ստեփանակերտը շուրջօրյա գնդակոծող ճշնամական քրակակիտերը եւ Արցախն ու ներհուսալից համակային կապ Մայր Հայաստանի հետ։ 1992 թվականի մայիսի 25-ին նրան շնորվել է գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։ 2009 թվականի մայիսի 8-ին ԼՂՀ նախագահի հրամանագրով հայրենիքի պաշտպանության գործում մատուցած բացառիկ ծառայությունների համար Արկադի Տեր-Թադևոսյանի շնորվել է Արցախի հերոս ԼՂՀ բարձրագույն կոչում եւ ապարգևատրվել ոսկե արծիվ շքանշանով։ Որպես ռազմական գործիչ նա իր հսկայական ավանդն ու ներդրումն է ունեցել մեր բանակի ստեղծման ու կայացման մեր ռազմական ձեռբերումների մեջ։ Սակայն որքան տաղանդավոր էր ռազմական բնակավարում, այնքան համեստ էր առօրյա կյանքում։ Նրա համեստ պահվածքն ու հասարակ մարդու կերպարը ժողովրդի կողմից բարձր դիտարկվեց, դառնալով բոլորի կողմից ցիրված իսկական հայ մարդու կերպար, ում համարամոթ էր հարուստ ապրելախ քարտերում։ Լեգենդար հրամանատարը երկրային կյանքից հեռացել է 2021 թվականի մարտի 31-ին։ Այո, նրա կյանքը զինվորական խիզախության, ռազմական կրթության եւ ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ուղեցույց է։ Օրինակ, թե ինչպես ապրել, ինչպես ծառայել հայրենիքին, ինչպես հավատարիմ մնալ մասնագիտությանն ու սկզբունքներին, ինչպես նվիրվել Արցախին ու պայքարել հանուն հայրենիքի ազատության։ Ձեզ բացակա չենք դնի։ Հենց այս խորագիրն ներկրում օրերը Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում կազմակերպված հուշիրեկոն, որը նվիրված էր 2020 թվականի աշնանային պատերազմում զոհված Արցախի պետական համասարանի ուսանողների հիշատակին։ Միջոցառումը, որին ներկային զոհված տղաների հարազատները, պետական այրեր ու հասարակության տարբեր շրջանակների ներկայացուցիչներ մեկնարկեց 1 րոպե լռությամբ։ Այնուհետև անուն առանուն ներկայացնելով տղաների կյանքն ու գործունեությունը, կարևորվեց նրանց հայրենիքին ամնացորդ նվիրումն ու սերունդերին թողնված հայրենասիրական դասը որը պարտավորեցնում է ներկա ու ապագա սերունդներին սրբությամբ կատարել այն գործը, անուն որի նրանք չխնայեցին իրենց կյանքը։ Լսենք Արցախի պետական համալսարանի ուսանողների, շրջանավարտների եւ հասարակայնության հետ տարվող աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վիտյա Երամիշյանին։ Ցավոք սրտի մեր 26 լույս տղաներ իրենց կյանքի գնով ապահովեցին այսօրվա մեր գոյության իրավունքը 44 օրյա պատերազմին զինվորագրվելով գրիչ փոխարինելով զենքով նրանք հավերժացան եւ թողնելով իրենց падգամը որ ապագա սերունդները եւ նաեւ այսօրվա սերունդները երբեք չպետք է հետ նահանջեն իրենց գաղափարներից, իրենց մտքերից, իրենց երազանքներից, իսկ որ մեր երազանքը մեր հայրենիքում, մեր երկրամասում ազատ անկախ ապրելն է, այստեղ որևէ երկմտանք չկա։ Հիշեցնենք, որ հիշատակի միջոցառմանը հայրենասիրական կատարումներով ու արվեստական ներկայացումներով հանդես է եկել կրթօջախի ուսանողները։ Հայազգի գեներալն ու աշխարհարչակ քիմիկոսը։ Խորթայի միության գեներալ-մայոր Իվան Կնունյանցը Բոգդան եւ Լյուդվիգ Կնունյանց եղբայրների գերդաստանից է։ Ծնվել է 1906 թվականին Շուշիում, Լյուդվիգ Կնունյանցի ընտանիքում։ Եթե նրա գերդաստանի մյուս ներկայացուցիչները բոլշևիկյան հեղափոխական թողուբոհի մեջ էին նետվել, ապա Իվան Կունունյանցին բոլորովին այլ թողուբոհ էր գրավում՝ գիտությունը, ավելի կոնկրետ քիմիան։ 1928 թվականին ավարտել է Մոսկվայի Բաումանի անվան բարձրագույն տեխնիկական ուսումնարանը։ 1932 թվականից դասախոսական աշխատանքի է անցել Ռոշիլովի անվան քիմիական պաշտպանության զինվորական ակադեմիայում, իսկ 1938 թվականից արդեն ամբիոնի վարիչ էր։ Միաժամանակ ղեկավարում էր ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի էլեմենտաօրգանական միացությունների ինստիտուտի լաբորատորիան։ Դմիտրի Մենդելեևի անման համամիութենական քիմիական ընկերության ամսագրի եւ սովետական մեծ հանրագիտարանի քիմիա բաժնի խմբագրության գլխավոր խմբագիրն էր։ 1938-ից 54 թվականներին աշխատել է ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի օրգանական քիմիայի ինստիտուտում։ 1939 թվականին Կնունյանցը պաշտպանում է քիմիական գիտությունների դոկտորի գիտական թեզը։ 54 թվականից մինչև կյանքի վերջը 1990 թվականը ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի տարօրգանական միացությունների լաբորատորիայի վարիչն է։ 53 թվականին ընտրվել է ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի իսկական անդամ։ 1949 թվականին Իվան Կնունյանցը ստացել է գեներալ-մայորի զինվորական, 1966 թվականին սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի կոչումներ։ Հաշվի առնելով, որ Իվան Կունյանցի գիտական աշխատանքի մի զգալի մասը զուգահեռված է, այսպես ասենք, ռազմական քիմիայի հետ, հասկանալի է, որ շատ հանգամանքներ նշվում են ընդհանուր գծերով։ Հայտնի է, որ նա 1943-ին ստացել է քիմիական զենքից անհատական պաշտպանության ամենահաջող եւ ունիվերսալ միջոցը, որը մի տևական շրջան կիրառվել է ԽՍՀՄ զինված ուժերում։ Թուլունյանցի մասնագիտական հետաքրքրությունները ներառել են օրգանական քիմիա, քիմիական արդյունաբերության տարաբնույթ խնդիրներ, քիմիական ռեակցիաների մեխանիզմներ, դեղանյութեր, սինթետիկ մանրաթելեր, ներկանյութեր, սպիտակուցի քիմիա, ժառանգականության քիմիական հիմունքներ։ Իվան Կնունյանցը ֆտորօրգանական միացությունների քիմիայի հիմնադիրն է ԽՍՀՄ-ում, հայկական եւ արտասահմանյան մի շարք գիտական ընկերությունների անդամ, ԽՍՀՄ պետական մրցանակի դափնեկիր։ Հեղինակ է շուրջ 300 գիտական ծանրակշիռ ուսումնասիրությունների, Իվան Կրունյանցը զբաղվել է նաև նկարչությամբ, ինչպես նաև 16-ից 19-րդ դարերում ստեղծագործած դասական նկարիչների գործերի վերականգնման աշխատանքներով։ 1963 թվականին Լենինգրադի մերձակա անտառներից մեկում շրջագայելիս հյուրընկալվել է անտարապահի տնակում։ Անտարապահը թեյամանը դրել է խունացած փոքրինչ անսովոր տեսքով տախտակ դրոցի վրա, ինչը չի վրիպել քիմիկոսի աչքից։ Անսալով Կունունյանցի խնդրանքին անտարապահն այդ ճակետավոր անպետք տախտակը նվիրել է նրան Մի քանի ամիս անց կունունյանցներից պատրաստած լուծիչների խառնուրդով մակրել է տախտակի մակիրեսը։ Երբեմնի խունացած առաջին հայացքից սովորական փայտի մի կտոր հիշեցնող այդ տախտակը 17-րդ դարում ստեղծագործած հոլանդացի նկարիչ Յորիս Վանսոնի գլուխգործոցն ատուրմորտն է։ Իվան Կնունյանցի երկարատև եւ հետեւողական աշխատանքի շնորհիվ վերականգնվեցին 16-րդ դարի իտալացի նկարիչներ Սանտի Դիտիտոյի Տիրամայրը մանկան հետ, Ջովաննի Ֆրանչեսկո Գվերչինոյի ծերուկը եւ պատանին, ֆրանսիացի նկարիչ Պիեր Պոմպրյուդոնի աղջկա փոքրիկ դիմանկար նկարները։ բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։